Real hasta la muerte, oíste, cabrón. Realta la muerte. Los intocables, oíste, la han bebicho. Anuel. Vestido ah. negro Freemason y la glopeta chipia con la máscara de Jason. Los peines en la correa y cuidándome de los del Fury y la DEA. Y te acostamos en la brea. Los 4-7 son rápidos como barea. Y te matamos donde sea y hacemos un año cabrón. Aquí nadie chotea. Illuminari. Ah. Ilume, ilume, iluminari. Torro el Ferrari. Y tú estás prepago, me chingan de gratis. Iluminari. Ilume, ilume, iluminari. Torro el Polari. Yo cobro 400 y 500 por party. Iluminari. Iluminari, ilume, iluminari. Torro el Ferrari. Y tú estás prepago, me chingan de gratis. Iluminari. Ilume, ilume, iluminari. Torro el Polari. Yo cobro 400 y 500 por party. Te prendemos el cartel y te hacemos la boda, cabrón, con la muerte. Lucifer va a buscarte, pero te vas para la morgue, cabrón, pa' coserte. En tequila te cata, y tenemos la vía con la zafata. Detención la culata y te damos un yo paso y te ponemos a bailar bachata. Los kilos, las cortas y los palos, las balas son y son Jalo. Corones como Pablo y Gonzalo, y yo hago yo nunca señalo. Yo soy un demonio y yo soy un diablo, y en los people yo soy un rey. Y yo soy millonario, y yo soy intocable, y puta como Uchi Mane. Illuminati, ilume, ilume, el Ferrari. Y tú estás prepago, me chingan de gratis. Ah, Illuminati, Illume, Illume, Illuminati. Torro el Polari. Yo cobro 400 y 500 por party. <laughs> Illuminati, Illume, Illuminati. Uh. Torro el Ferrari. Y tú estás prepago, me chingan de gratis. Illuminati. Ilume, ilume, Illuminati. Uh. Torro el Polari. Yo cobro 400 y 500 por party. Uh. Illuminati. My wake up tomorrow. sorry, bitch, I don't say sorry. Uh-uh. Yeah, fuck on that bitch from the UK, I put her on Molly, now she act retarded. Illuminati make a bitch go crazy. I don't know which one of these my baby. Uh-uh. Bust down AP, cost 180. 35 bullets to your head like KD. Bust it, bust it bitch go bust. And I had 10 pints with me in Russia. You don't wanna fuck me, fuck on my cousin. Illuminati, bitch, I'm on my fuck shit. Illuminati, ah. Illume, Illume, Illuminati. Uh-huh. Torro el Ferrari, y tú estás prepago, me chingan de gratis. Ah. Illuminati. Ilume, ilume, iluminari. Torro el Polari. Yo cobro 400 y 500 por party. Illuminati. Ilume, ilume, Illuminati uh. Torro el Ferrari. Y tú estás prepago, me chingan de gratis. Illuminati. Ilume, ilume, illuminati. Uh. Torro el Polari. Yo cobro 400 y 500 por party. ¿Eh? Lo intocable, oíste, cabrón. Mira, me Leo Pump. Mira, dime Spiff. Mira, Q Real hasta la muerte, oíste, cabrón. Yo cobro 400 y 500 por party. ¿Para cuánto? 500 por party. <laughs>